Her hafta farklı karilerden enfes bir Kur'an ziyafeti. Metin Çakır'ın editörlüğünde Yüce Kitab'ın okunuşuna ait incelikler, onu okuma sanatına dair en güzel okuyanların sesinden mükemmel örnekler. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendi. Değerli Burç Efem dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha merhabalar, iyi haftalar efendim. Bugün çok özel bir konuğumu sizlere misafir olarak takdim edeceğim. Kendileri Mısır'dan Türkiye'ye geldiler ve programımızı da teşrif ettiler. Mahmut Tuhi, Şeyh Mahmut Tuhi şu an programımıza konuk. Ehlen ve sehlen merhaba Mahmut Tuhi. Merhaba Ustaz Metin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.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 هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير وإن الله سريع الحساب radıyallahu ank. Amin. Şeyh Allah razı olsun. Tuhi. Allah razı olsun. Evet değerli dinleyiciler bugün Mısır'dan Mahmut Tuhi geldiler. Hakikaten yüreğimizin iliklerine kadar titrediğini hissettim ben şu an. Hakikaten çok güzel bir kıraat arz ettiler. Evet bugün e, bize eşlik eden bir başka kardeşimiz de var. Yahya kardeşimiz var. Biz Şeyh Mahmut Tuhi ile konuşurken o bize tercümeler konusunda da yardımcı olacak Sizden şunu e, istirham edeceğiz. Mahmut Tuğhi kimdir? Hani çok güzel kıraatiniz var Allah razı olsun. Ama biz ve dinleyicilerimiz seni biraz daha yakından tanımak isterler. Yahya kardeşimizin de tercümeleriyle biz seni biraz daha yakından tanıyalım istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'le hangi yaşta, hangi vesileyle, kim vesile oldu tanışmanıza? Oradan başlayalım isterseniz. أستاذ آه، عايزين نتعرف عليك إن شاء الله احكي لنا حاجات عنك إن شاء الله يعني كيف بدأت بالقراءة كيف تعرفت على القرآن الكريم عايزين نسمع من حضرتك إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين آه في البداية آه أنا بشكركم وبحيي أهلنا في تركيا العزيزة يعني أنا أتكلم عن نفسي أنا ضعيف جدا يعني لست آه فخورا بنفسي أنا آه، آه، الفقير إلى الله آه، الشيخ محمود الطوخي ولدت يتيم الأب حيث توفى الله والدي وكان عمري سنة واحدة فكان لي إخوة ثمانية إخوة وتولت والدتي رحمة الله عليها تربيتنا جميعا Hocamız başta hepimize teşekkür ediyor. İşte benim Türkiye'mizde misafir ettiğinizden dolayı evet. çok teşekkür ederim diyor. Ben diyor kendimi övmeyi sevmiyorum diyor. Ben Cenab-ı Hakk'ın fakir bir kuluyum diyor. Ama yine program icabı kendimi tanıtmam gerekiyorsa ben Mahmut Tuhi hocayım diyor. Evet. Yetim olarak doğduğunu anladım ben. Doğru mudur? Evet. Babam işte bir yaşındayken bir yaşındayken babam rahmetli oldu. Evet. Sekiz kardeşlik. ve cümlemizi hepimizi annemiz evet annemiz terbiye etti söylüyor. Hem annelik hem babalık yaptı o zaman. Yani نعم آه، تولت والدتي الله يرحمها تربيتنا وكانت دائما متعلقة بالقرآن الكريم ونحن صغار işte annem bizi terbiye etti diyor. Ve e, sürekli Kur'an-ı Kerim ile alakamızı muhafaza etme çabasındaydı annemiz diyor. Evet. Kur'an'dan hiçbir zaman uzak tutmadı yani. Evet. Bütün kardeşlerini. Evet. Kullul ihvan ustaz sah. نعم سيدي فكان آه، كانت آه، في آه، في مصر آه، ولا يعني لا تزال موجودة يعني إذاعة القرآن الكريم هذه الإذاعة تختم القرآن مباشرة تختم Ha, Mısır'da diyor şu an hala devam etmekte olan İzaatül Kur'an yani Kur'an radyosu vardır bir program. orada diyor sürekli bize Kur'an-ı Kerim dinletirdi diyor. Bil asvat muhtelife. Yani anneleri e, değil mi? Evet. Yani, e, e, e, güzel ses, e, meşhur e, kari, kariler. E, زي الله يرحمه الله رحمة الشيخ مصطفى إسماعيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كله عين زمان يعني هي القراء عين زمان بيوك قراء مشهور قراء الشيخ مصطفى إسماعيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الشيخ محمد صديق المنشاوي الشيخ الحصري محمود خليل الحصري وغيرهم من القراء العظماء كانوا آه، يختموا والشيخ محمد رفعت طبعا على رأسهم جميعا الله يرحمهم جميعا كانوا آه، يختمون القرآن باستمرار Hayır. Biz dün gece de Tuhi hocamla bu aynı mevzuyu konuşmuştuk. Kendisi bize böyle bir açıklamada bulunmuştu. Evet. İşte annem rahmetlik diyor. O zaman radyolar olurdu. Eski büyük bir radyodan rafa koyup oradan bize dinletirdi diyor. Sürekli Kur'an. Kur'an çalıyor evet. Ve hep üstad, meşhur üstadlardan değil mi? Evet. Ve o zaman şu anki bu radyo programı devam etmekte hocam. Evet. Orada şu an mesela bazı konuşmalar da oluyor. Bazı değişik programlar oluyor. Ama eskiden hocam sadece Kur'an-ı Kerim tilaveti varmış. Hı Konuşma Or falan yok yani. Yok. Sürekli Kur'an-ı Kerim hatmediliyor. Sürekli 24 saat mi? 24 Allah. saat boyunca. Yes. 24 saat usta. 24 ساعة evet. 24 saat boyunca Kur'an-ı Kerim hatmediliyor. Lakin teşgi'e el-um, teşgi'e el-valide li, o هذا هو الذي دفعني للاستماع. هي كانت لا يلهيها أي شيء إلا القرآن. القرآن. لا يلهيها أي شيء عن القرآن. يعني هي تطبخ في المطبخ القرآن تغسل الغسيل في القرآن القرآن تنام نائمين جميعا القرآن Allah Allah. Yani He- evde hep Kur'an değil mi? Uyurken de, yemek yerken, Evet. abdest alırken. نعم سيدي Evet. نعم هذا Değil mi? صحيح Onun Evet. ev hizmetlerini görürken de hep Evet. Kur'an, hep Kur'an, hep كانت Kur'an. وال- كانت والدتي والحمد لله متدينة جدا Elhamdülillah. كانت تصلي صلاة الليل أنا أذكر ذلك آه، كانت تصلي طول الليل يعني آه، تصلي آه، العشاء ياتس ياتس نماز وتظل آه، نائمة على السجادة السجادة قليلا ثم تقوم فتصلي وتصلي وتصلي نماز نماز نماز az bir uyuduktan sonra diyor نعم. namaz kılardı namaz نعم. kılardı namaz نعم. kılardı diyor. gece boyunca قبل الفجر تصلي تصلي ثم ركعة الوتر تختم بركعة الوتر يؤذن الفجر فتصلي الفجر وتظل حتى الصباح فتصلي هكذا صلاة الصباح آه، صلاة الإشراق يعني أيوه. تسموها أيوة. نعم نحن في مصر صلاة الصب... آه، تسميه صلاة الصباح أو الصبح أيوه. هذا الفجر ايوه نسميه صلاة الفجر. يعني مصر diyor biz sabah نمازنا آه. فجر نماز ديو نعم نعم Sabah namazı da Yani bunlarda işrak oluyor. Ha. Biz işrak namazı diyoruz ya yani Evet. güneş doğduktan Evet. 33 dakika sonra kıldığımız namaz, 45 dakika, 33 dakika sonra kıldığımız namaz işrak namazı diyoruz biz burada Türkiye'de. Mısır'da ise buna sabah namazı deniliyor. Ha. <laughs> ال- المهم آه، أنها آه، يعني قالت لي عندما بلغت سن أربع سنوات سن أربع سنوات Ben 4 yaşına ulaştığımda diyor, Ne? 4 yaşına vardığımda diyor. نعم أنا أولا آه، ولدت في قرية فقيرة صغيرة فكر بكوي دو evet. هذه القرية على الرغم من أنها كانت فقيرة إلا يعني تعمل بالزراعة يعني زراعة تارم نورشان نعم وبكل أسف آه، يعني آه، كان الفلاح مهملا من ناحية يعني الحكومة ولا شيء الفلاح يقول هذا فلاح يعني دولة طرفından hükümet tarafından onlar çiftçiydi diyor ihtimam göstermiyordu devlet Hmm. diyor yani. Evet, öyle bir köyde. Evet. ولكن آه، للعلم القراء العظماء وليس فقط في مجال القراءة في العلوم وفي كل العالم والطبيب و أحسن أطباء أحسن قراء يخرجون من القرية لا من المدينة Fakir olmasına rağmen diyor hocam köyümüz Evet. e, bölgenin Mısır'ın en büyük kurraları Oradan sa- çıktı. değil mi? Evet sadece kıraat alanında da değil hocam. He. Bütün alanlarda, ilim alanlarında en büyük alimler diyor Bizim bizim köy- köyden çıkmadır. diyor. كلنا القراء المشهورين Ne bereketli köymüş. هذا <laughs> صح. الشيخ مصطفى إسماعيل كان من قرية صغيرة جدا o da جدا لا küçük bir تذكر köyden değil mi? Evet. Vay ها؟ be. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الله يرحمهم جميعا كان من قرية صغيرة جدا جدا في الص- صعيد مصر Çok küçük Tamam. bir köyde. الشيخ Evet. عبد الباسط عبد Mısır'ın güneyin tarafına hocam Said diye Ha, isimlendiriyorlar. Güney Mısır. Evet. يعني أماكن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان من قرية صغيرة جدا جدا جدا Muhammed bin Şevi Ya. çok küçük bir köydendi diyor. Ya. Yani bütün büyük kurralar Ya. hepsi küçük köydenmiş. كلنا جئنا من قرى والحمد لله لكن ربنا أعطانا كثيرا الحمد لله بالقرآن Hepimiz diyor köylüyüz diyor. Ama Cenab-ı Hakk'a hamdolsun bize Kur'an'ı ikram etti. Köylü, Evet. köylü olmamıza rağmen. هذا diyor. صحيح Köylülük zaten kötü bir şey değil değil mi? Aa, Çok bereketli bir köy zaten. الله Yani. الله Böyle razı olsun. annelere can kurban hakikaten. Allah razı olsun. Anne mübarek bir anne. Hayatta mı acaba annesi? الله رضي olsun ya Rabbi. e, ummuk mutevaffe sah ustaz? نعم توفت سنة 1996 Allah rahmet eylesin. Gani gani. الله رحمته Amin. Bol bol rahmet eylesin. آمين يا رب الله Peki şunu e, sorsak şeyhe. Bütün kardeşleriniz sizin gibi okuyor mu böyle? Kari mi? Yoksa آه أنا أفهمك ها. أخي الأكبر رحمة الله en عليه büyük kardeşim En büyük kardeşim كان اسمه حامد Hamid. Hamid. آه هو تو- آه مات منذ سنتين فقط Ha. İki sene önce vefat etmiş. هذا آه مات عمره 63 عاما مثل الرسول صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz gibi 63 yaşında vefat Ha, tam etti diyor. peygamber وكان yaşında. يحفظ القرآن حفظا جيدا جدا جدا جدا Sağlam bir hafızdı diyor. وكان صوته أحسن مني Benden güzeldi sesi diyor. نعم نعم نعم Vay be. لكن O zaman onu cennette dinleriz biz de. Nesma'u inşallah fil الله cennet. رضي يا رب إن شاء الله. آمين يا رب Rabbim nasip eder. لكن آه هو لم يأخذ حظه مثلي لأنه هو كان الذي يرعانا بعد وفاة والدي Aa, diyor ama benim gibi şanslı olamadı diyor bu kıraat hususunda. Çünkü o diyor babam rahmetlik olduktan sonra bizi yetiştirdi diyor yani. فثوابه أكبر مني عند الله لأنه كان sevap ait. Çünkü onun diyor sevabı Cenab-ı Hakk'ın katında bizden daha fazladır diyor. Çünkü o diyor bizi yetiştirdi diyor. Yani. Evet. Allah razı Babalık vazifesini abimiz yaptı diyor. Ne kadar güzel. Allah razı olsun. آه، أرسلتني أمي آه، الله يرحمها وأخي آه، حامد أرسلوني إلى الكتاب الكتاب هذا يعني كانت القرية منتشر فيها أماكن فقيرة طبعا لتعليم القرآن للأطفال الذين يبلغون من سن أربع سنوات إلى آه، يعني أكبر Aa, işte annemle büyük abim Hamit diyor. Bizi küttap diye isimlendirdikleri yani Kur'an ocakları. Küçük yaşta 4 yaşına ulaşmış bir çocuğun talim görebileceği bir e, Kur'an ocağı yani Kur'an kursu artık. Oraya yolladılar beni. Orada başladım ilk talime diye. Naam. Hmm. Fekan yuallimuna daimen e, şeyhan acuzen. Yani leysa şab sagir. Bizi diyor her, her zaman diyor yaşlı bir tane hoca ders verirdi diyor. Yani bir genç hoca. Hibra, el hibra. Çünkü onun daha çok tecrübesi vel, var diyor. Vel aksar hmm. hazmen. Hazmı el aksar hazim, hazim. Hizmeti. Ha? İdaret. Hizmeti daha çoktu. İdaret. İdaret çok. Yok çok ya, idaret. Güçlü bir idareciydi. Çok, evet. kaliteli. Çok hibrat, idarat. Yani idareciliği daha Çok iyiydi. Yani hmm. e, ida, insanları idare etme, talebeleri, hmm. çocukları idare etme hususundaki hmm. tecrübesi daha hmm. çoktu. Ve kana hâzâ şeyh rahmetullahi aleyh أنا شيخي أنا طبعا كان يوجد كتاتيب كثيرة يعني أكثر من كتاب في البلد كتابي أنا كان شيخي أنا معلمي الله يرحمه اسمه الشيخ أحمد الشلقاني هذا الرجل نعم Hoc- hocası değil mi? Evet Ahmet Çırkan yani diyor ki bizim köyümüzde e, çok küttap vardı diyor böyle Kur'an ocakları. E, Benim e, ders aldığım yer ilk hocam diyor Ahmet Çırkani'dir diyor. كان يعلمنا بالترديد يعني التكرار يعني مثلا و- وبالاحكام يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكنا آه، اكيوز 200 Aa. ayet. 200, Aa, 200 talebe. 200 He. talebeler. Yani e, sagir e, de, 4 5 e, 6 e, sene yani sagir, e, küçük. Sagir. Aa, diyor ki işte bu Ahmet Çırkani evet. hocamız 200 tane talebeydik diyor. Hepimiz de 4 5 6 yaşlarında. Aha. Bize diyor okutarak değil de evet. kendisi okuyor yani biz dinliyoruz Hı -hı. ve hmm. onun söylediğini tekrar ediyoruz. Yani mesela mesela örnek mesela Euzu billahi mineşşeytanirracim. Uz ahkam. Evet. Yani bil, bil ahkam. Tecvid hükümlerini muhafaza eder. Nahnu tekrar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Çocuklar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Makamlar. Evet. Makam. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ألف لام ميم طبعا ألف لام ميم هذه بالنسبة للطفل الصغير لا يستطيع أن يقول ست حركات في المد اللازم الحرف الحرفي ألف لام ميم ياخذ نفس صحيح نعم كنا ناخذ نفس وكان لا يقول لنا لماذا هي طويلة بهذا الشكل يعني لم يكن يقول الحكم حكم التوج- التجويد Aa, يعني ya. ينطق لنا بالتجويد السليم آه. الصحيح ولكن لا يقول لنا لأننا في مرحلة صغيرة Çok güzel bir strateji hocam. Şimdi yaşımız çok ufak olduğundan dolayı diyor. Bize hiçbir tecvid kuralını açıklamadı dedi. Ha. Hiçbir tecrit kuralına... Sadece okuyarak gösterdi. Diyor biz diyor metti lazımın hükmünü uyguladığımız halde metti lazımın ne olduğunu bilmiyoruz diyor. Hmm. Çünkü hocamız e, altı hareke yani Araplar böyle ifade ediyor metleri hocam. Evet. Altı hareke uzatıyoruz metti lazımı diyor mesela elif lam mim böyle uzatıyoruz diyor. Hmm. Ama hükmü ne? Kaç hareke yani kaç met çekilmesi gerektiğini evet. hiçbirisini bilmiyoruz diye. Ama hocamızı birebir taklit ediyoruz ha. çocuk olarak. Hani kul hakikat. Zalikel kitabu la rayb. Zalikel kitabu la rayb. Yani kalkaleyi uyguluyor. kalkaleyi yapıyoruz ama kalkalenin ne olduğunu bilmiyoruz. Yok. bilmiyoruz. Hüküm Hükmü yok. yok. diyor. Adı yok. Evet. Kalkale yok. كنت شوك كنت شوك آه، ما- وبعد سندرا Evet. آه، يعني آه، آه، الحمد لله أنا ختمت القرآن آه، كان عمري آه، حوالي تسع سنوات Diyor ondan sonra diyor e, Kur'an'ı ben hatmettim diyor. Yaşım takriben 9 تسع سنوات آه. تسعة ونصف يعني 9-10 yaşlarında diyor. Ne? yani. Hatim oldu yani. نعم Evet. Bu güzel sohbetimize kısa bir aradan sonra devam edelim mi şeyh? محمود توخي بعد ان شاء الله تنفس صغير <laughs> نعم إيه. آه الحمد لله رب العالمين إيه؟ حفظت القرآن بالتجويد السليم لكن لا أعرف لماذا أحكام التجويد كنت في سنة في عمري تسع سنوات ونصف تقريبا إيه؟ ثم بعد ذلك انتقلنا إلى معهد آخر لتح... لأنني كنت أعرف الكتابة في ذلك الوقت ما هو لازم أحكام التجويد تعرفها بالكتابة تكتب أه؟ لأنك تكتب الآية على اللوح آه، آه. نعم دخلنا معهد كان عمري في ذلك الوقت الوقت 11 عاما إيه. كسب يا يعني اون بير اون بير سنه اون إيه. بير سنه إيه. دخلنا معهد آه، بتسميه زي يعني عين قران كورسو Evet. Aynı Kur'an evet. kursu in Türkiye. Namal break şoyu ustazım. Bir ara verelim. Evet değerli Burç Efem dinleyicileri e, Mısır'dan Mahmut Tuhi ile birlikteyiz. Şeyh Mahmut Tuhi ile birlikteyiz. Kısa bir aradan sonra Burç Efem'de Kur'an Vadisi devam edecek. Ya Nabi selam aleyke Ya Resul selam aleyke Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyomuz Burç Efem'de. Ya Nabi selam aleyke Ya Resul selam aleyke Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendi'niz. Evet değerli dinleyiciler Kur'an Vadisi devam ediyor. Bugünkü misafirimiz Mahmut Tuhi. Kendileri Mısır'dan geldiler. Kari o Şeyh diye geçiyor değil mi? Evet. Ee, Yahya kardeşim Mısır'da. Bir de kartvizitinde yazıyor ki Hadimul Kur'anil Kerim. Ne, ne kadar güzel. Kur'an-ı Kerim'in tamam. hizmetçisi değil tabii, mi? Tabii, ne kadar güzel tabii. ya. Evet devam edelim. Ben şunu soracağım Yahya kardeşim üstadımıza. Hocanızdan çok etkilendiğiniz bir an, bir gün vardır muhakkak ya da unutamadığınız bir hatıra vardır. Bir hatıra kısacık hocanızla ilgili. يعني أستاذ عندك حاجة يعني كان متأثر عليك جدا من واحد أساتذك يعني أنت ما تعرفش تنساها يعني من أستاذي آه الله يرحمهم جميعا كل أساتذتي كانوا Amin. آه محترمين جدا Allah hepsine rahmet eylesin diyor. Bütün hocalarım hepsi çok ihtiram ettiğim şahıslardır diyor. نعم. وكانوا علمونا التواضع كيف نكون متواضعين يعني أن من تواضع للقرآن رفعه من تواضع لله رفعه هذا آه، مبدأ حافظ القرآن عليه أن يتواضع دائما لله نعم. لا يتكبر Diyor, tabii çok etkilendi hocam şimdi kendi evet. hocalar Gözlerde doldu zaten. gözleri doldu hocalarını hatırlarken hocam. Evet. Diyor başta diyor biz diyor hocalarımızdan tevazuya alıştık diyor. Evet. Yani ne sesten bahsediyor hocam dikkat ederseniz Evet. ne makamdan bahsediyor ne ahkamdan bahsediyor bir ahlaktan bahsediyor yani. Evet. Kur'an ehlinin sahip olması gereken bir ahlaktan bahsediyor. Biz diyor kibirli olmamayı tevazu ehli olmayı öğrendik başta hocalarımızdan diyor. فكانوا آه، الحقيقة يعاملونني ويعاملون كل الطلاب بكل رحمه وكل حنان ويشجعوننا يعني مثلا كانوا يحفظوننا تقريبا صفحتين في اليوم bize diyor hocalarımız diyor öyle rahmetle muamele ediyor, ediyorlardı ki diyor yani evet. tek bana değil bütün talebelere diyor ve bize öyle te- öyle teşvik ediyorlardı ki bize öyle cesaret veriyorlardı ki hocalarımız diyor. Örneğin diyor iki sayfa ezberliyorduk diyor. نعم Bir günde değil mi? نعم فكانوا آه، يعني يشترون كانوا كما آه، ذكرت أن آه، قريتنا كانت آه، فقيرة Söylediğim gibi diyor işte köyümüz fakir bir köydü diyor. Evet. ولكن Ama لكن هذا الشيخ الله رحمته bu hoca Allah rahmet eylesin hocam كان يحمل كيس من ال- البونبوني أو ال- الحلوى تسموها aa, ya- Şeker taşı. yanında bir poşet şeker taşırdı. Evet. Tatlı taşırdı. نعم <laughs> Beden diliyle anlıyorum zaten. Evet. hakikaten. وهذا يشجع O kadar güzel anlatıyor ki. يشجع الطفل Yani leysa el muhemme bi kıymetil el hediye. Nedir ki onun değeri diyor Evet değil mi? diyor ki yani bu diyor çocuğu diyor çok teşvik ediyordu bu bir şekercik diyor. Ve lakin enne ustazi ev şeyhi ev muallimi yu'tini hâfe yani لأنني متميز أو لأنني حفظت من القرآن الصفحتين اللذين أو اللتين أنا مكلف بهما فأنا أكون في غاية السعادة Diyor hocam diyor bana ödev olarak verdiği iki sayfayı ezberledikten sonra başarıyla ezberleyebildikten sonra bana o bonbonu e, Mükafat olarak. evet mükafat olarak verdiğinde diyor yani o kadar mutlu oluyordum ki diyor dünyaları benim oluyordu diyor. Tabii Evet. şekerin değeri daha bir fazla oluyor haliyle. Yani وكان على ال- يعني على ال- آه، في الع- هذا في الثواب في العقاب يعني إذا لم يحفظ آه، طالب أو طفل Evet. bu diyor e, Ödül verirken de diyor. Yani ödül verdiği zaman şeker ikram ediyordu hocamız diyor. Fakat, Ve ceza vereceği zaman da diyor. Şimdi onu bahs <laughs> ondan bahsediyor. Fakane yukellifuhu bi en yahfaz thalâs safhat la safhatayn. <laughs> Cezası da diyor iki sayfa yerine üç sayfa ezberlemesiydi. Feyeteahhar an tullab. Aslında bir manada ödül değil mi? Evet. Daha çok zorluyor. Feyeteahhar yeteahhar an e, e, mugadaratu tullab. مغادرة الطلاب Yani çocuklar çıkıyor oynuyor mesela <laughs> Evet. dışarıya o da diyor geç kalıyor diyor teneffüse فهذا çıkamıyor. يجعله في اليوم التالي اليوم التالي يحفظ أحسن من الذي حفظ في أول المرة الأولى O- ذكي ذكي يعني <laughs> çok zeki <laughs> diyor bu da diyor ertesi gün zekasını açıyordu diyor öğrencinin. Ee, çok çok hoş ya. Ya ödül de aslında bir mükafat gibi bir Evet. şey ya hakikaten ne Ne kadar yap- güzel. Peki hafızlığı nasıl yaptınız? Yani Mısır'da hafızlık teknikleri nasıl? Türkiye'de farklı, e, Arap dünyasında, Nasıl? İslam dünyasında daha farklı teknikler var diye biliyorum Nasıl? ben. Kısaca Evet ondan hocam. bahseder misiniz? كيف حفظت القرآن نعم وبأي منهج لأن المناهج مختلفة يعني في مصر عموما منهج واحد في مصر Mısır'ın genelinde bir تكنيك تكنيك نعم, نعم. آه، في مصر نبدأ دائما من قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق قل هو الله أحد وهكذا وهكذا نعم إيه، يعني نبدأ من, الجو... من نهاية الجزء الثلاثين من النهاية 30. cüzün sonundan نعم başına doğru değil mi? Hakaza, evet. hakaza. Limaza? Bir dakika. Limaza? Bir defada bir cüz mü ezberleniyor. Her gün 20 sayfa mı okunuyor? يعني آه، انتوا تقرأوا كم صفحات في اليوم استاذ؟ baştan en baştan. اه هو آه، في منهج آه، يجب ان يكون صفحتين في اليوم. diyor. Önce iki sayfa olması lazım günlük diyor. وهذا يتوقف على قدرة الحافظ لان يختلف من قدرة يعني أزبير من, من واحد إلى آخر Bu da diyor tabii öğrencinin kapasitesine bağlı olan bir şey diyor. نعم هذه Çünkü نعم ö- kim öğrenci var diyor. هناك من هناك من الأطفال كانوا يحفظون ست صفحات في يوم واحد Bizim diyor öyle arkadaşlarımız öğrencilerimiz var. vardı, arkadaşlarımız vardı. Ne? Günde 6 sayfa ezberliyorlardı. هكذا هي هي قدرات سبحان الله يعني قدرات وهناك قدرات خارقة يعني من الطلاب يس- من يستطيع أن يحفظ القرآن في تسعة أشهر كله Diyor süper yetenekler var diyor mesela. Benim tanıdığım bazı çocuklar 9 ayda bitiriyor hafızalığını. Ortalama ne kadar zamanda bitiriliyor? Bir yılda mı acaba? ولكن ايه المدة Ortalama, العادية Mısır'da. استاذ yani? سنتين İki sene. İki sene. Ha, نعم. Türkiye'de de öyle. إكي سنة إكي Nefsul سنة. haga fi Türkiye. Sene, Naam, hiye iki senede bir sıkıntı yok o zaman. Evet. Teknik نعم، farklı. إكي tabii. سنة. ولكن التكنيك في مصر يعني و- وأيضا يعني أنا درست تكنيك هنا في آه، تركيا يعني Evet. لكن التكنيك في مصر آه، ي- يجذب أكثر أنا أقول الحقيقة لماذا؟ Di- diyor ki ben burada Türkiye'deki teknikleri de inceledim diyor. Hı hı. Bana göre diyor Mısır'daki teknik daha cazibeli, daha etkili diyor. لماذا؟ Niye diyor Neden, şimdi? niçin? Onu açıklıyor şimdi Naam. hocamız. أنا أبدأ له بالصور القصيرة التي تتناسب مع سنه Hı hı. ومع قدرته Ben diyor kısa surelerle başlıyorum diyor. Çocuğun Hı hı. yaşına münasip, yaşına uygun, Evet. kaldıracağı نعم فأنا فهو إذا حفظ قل أعوذ برب الناس هذه خمسة آيات أوه ما شاء الله أنت حفظت صورة كاملة diyor mesela hocası bir kul avuzu Rabbin Nas ezberlediği zaman evet. maşallah bir sure ezberledin sen diyor. Kocaman bir sure ezberledin. Ve hakaza kul auzu bi rabbil felak. Maşallah ente اقتربت من نهاية القرآن. diyor Ente- maşallah diyor bir sure daha ezberledin. أوه ما شاء Ee, الله Kur'an'ı neredeyse آه، bitireceksin قل diyorlar. هو الله أحد أوه خلاص قرآن ما شاء الله أنت <laughs> Ne أنت kadar أستاذ güzel كبير teşvik var ya. أنت Evet. أستاذ كبير خلاص أوه، büyük قرآن üstad. Kul huvallahu ahad'ı da bildikten sonra sen büyük bir üstadsın 3 sure ezberledin. وهكذا وهكذا وهكذا <laughs> Ne kadar güzel teşvik değil mi? Evet Ya hocam. Hakikaten. لكن الطريقة أيضا التركية جميلة جدا جدا Evet. آه، Türkiye'deki yolda e, takip edilen metot da güzel güzel diyor yani çok evet. güzel. Çok tekrar edilmiş oluyor evet. çünkü değil mi? Haşan el menhec Türkiye ben raja kitir. Nam nam. Evet. Çok tekrar ediliyor. Evet. أستاذ عايزين نسمع حاجة إن شاء الله كانت متأثرة عليك جدا يعني من واحد أساتذك يعني أنت مش ممكن تنساها مثلا في يوم واحد أنت بتقول يعني نعم عرفنا يعني عموما التواضع ولكن في حاجة معينة يعني Sen namaz kılarken olur, Kur'an okurken olur. مثلا آه، ممكن تكلم معه يجي نماذج في أوضة كده. واحدة لا هو هو هو يعني الامر يتعلق بي انا شخصيا لانني كنت آه، يتيما آه، كما آه، أضم قلت في يتيم. بدايه الحلقه diyor benle alakalı anlatacağım olayı. Çünkü ben e, programın başında söylediğim gibi Evet. yetim büyüdüm diyor. كان يعني والدي توفى وأنا عمري سنة واحدة Bir yaşındayken babam rahmetlik oldu. نعم ونحن في القرية القرية الجميع يعرف بعض Ve biz köyde diyor he- herkes herkesi tanır diyor. Bizim köyler gibi. yani. نعم Küçük olunca. Evet. نعم <laughs> يعني أنا ذكرياتي مع القرية ذكريات Şunu mu diyecek جميلة. acaba devamında? Yani hocamız aynı zamanda bizim babamızdı mı diyecek? Yani عايز تقول آه، أستاذي كان في نفس الوقت بابايا نعم أنا شعرت بذلك لأنه آه الله يرحمهم جميعا Allah rahmet آه، eylesin hepsini. نعم آه يعني كا- كان أستاذي يعاملني و- وكأنني لم أفقد آه، بابا طبعا أنا لم كن يعني سنة واحدة لم أكن أدري ب- يعني بابا جنبني Aynen. Diyor hocam bana öyle muamele ediyor ki diyor. Hiç babamın olmadığının farkında bile değildim diyor yani. Babamın kaybettiğinin bilincinde Babamın değildim. yokluğunu hissettirmeyecek kadar bize babalık yaptı diyor. Aynen öyle söylüyor hocam. فكان الجميع يعرف أنني الله كنت يعافيك. يتيما صغيرا تعرف أن كل طالب أو كل طفل كان يدفع آه، مثلا آه، شيئا صغيرا جدا جدا لل- للشيخ حتى يعيش يعني Diyor e, öğrencileri diyor hocaya diyor çok az bir miktarda bile olsa bir yardımda bulunuyordu maddi anlamda. Çünkü o da geçimini sağlasın. Evet. diye. <laughs> نعم Maaş نعم falan yok yani. نعم Devlet. Ha, Leyse lehu نعم murattab. نعم ليس له مرتب لا لا Maaşı كان- yok diyor. نعم معاش yok يعني ممكن في الشهر كله مثلا آه، نصف ليرة Diyor bir ay boyunca belki yarım lira alıyor yani 50 kuruş. 50 kuruş. عين هذا ومع ذلك كان شيخي الله يرحمه يعلم بحالتنا فكان يعفيني من هذا بل كان يساعدني أيضا Evet. آه، أهل القرآن يعني Beni diyor bu basit yardımdan bile şey, yani talep etmedi benden diyor. Hmm. Yani durumumuzu bildiğinden Yetim dolayı. olduğunu Evet. bildiği için herhalde değil mi? Evet hocam. Evet değerli Burç Efem dinleyicileri Kur'an Vadisi'nin bugünkü bölümünün sonuna yaklaşıyoruz. Şeyh Mahmud Tuhi'den şimdi Mısır'da ve İslam dünyasında çok bilinen üstadların, şeyhlerin, karilerin, ünlü karilerin taklitlerini kısa kısa e, yapacak okumalarıyla Abdüssamet'ten Mustafa İsmail'e, Minşavi'ye ve bizim ismini bilmediğimiz nice karilerin örneklerini şimdi bize sunacak, arz edecek. Buyurun. tevaddal min fadlik. Bismillahirrahmanirrahim. هو آه، التقليد ليس تقليد تماما ولكن آه، احنا بناخذ المقام الموسيقي مقام لر- أي للقارئ والله. القارئ. Her kariye bir makam yapalım o zaman. Öyle Tamam. mi? Onu mu diyor? Yapacağım taklit diyor. Hı hı. e, taklit değildir diyor. Evet. Ama e, o şahsın Hı hı. tak, yani tam taklit yapmayacağım diyor. Hı hı. Okuduğu tavrı, Ha. yaptığı Ha, ha, müziki, Musikiyi. evet, موسيقي آه موسيقي آه، ينصتجهم لازم يعني يكذب أحسن. أحسن. يكذب من يقول أنا أقلد آه، الشيخ فلان هو يأخذ آه، المقاملر المشهورة المقامات المشهورة لهذا القارئ فقط أيوة. Yani bir insan ben şu şeyhi, şu kariyi taklit, taklit ediyorum derse yalan, yalan söylemiş olur. Çünkü onunla belli başlı nameleri, makamları, Hı. müziki sanatları almıştır diyor. Müzikal yönlü. Evet müzikal. يعني Tamam، مثلا güzel. أنا أقول الشيخ محمد صديق المنشاوي الله أيوة. يرحمه Eyvallah. Buyurun. آه، كان مشهور مثلا بمقام النهواند هكذا Nihavent. Evet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بير قارئ بير آية Her kariye bir ayet işte. وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله الله الله هذا نهاوند إيه، آه، الشيخ آه، محمد صديق المنشاوي الله إيه. عين آية الشيخ مصطفى اسماعيل ايبت نهاوند مختلف ايبت فرق فرق ترني جورج ازيدو وراودته التي هو في أحسنت يا شيخ إيه مثلا آه. الشيخ محمود علي البنا عين مقام إيه نهاوند نعم وراودته التي Şeyh Abdülbast Abdülsamad. Evet. الله الله الشيخ محمد رفعت وراودته التي هو في بيتها Ahsanti Ustaz Allah. Allah yarhamdülillah. Allah razı olsun. Amin. Ne kadar güzel oldu. Programın sonunda böyle ayrı bir <laughs> renk kattı. Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Evet, üstadımıza çok teşekkür ediyoruz. Mahmut Tuhi bugünkü misafirimizdi. Kur'an Vadisi'nde renk kattı. Allah razı olsun. Mısır'dan buralara geldiler. Amin. Değerli kardeşim Yahya kardeşim de çok güzel tercüme etti. Biz de çatpat anladığımız <laughs> yerleri Yahya kardeşimize sormadan açıklamaya çalıştık ama daha çok tabii Yahya kardeşim tercüme etti Allah razı olsun. Sizler de eminim ki müstefid olmuşsunuzdur değerli dinleyiciler. İnşallah bir başka Kur'an Vadisi'nde tekrar Şeyh Mahmut Tuhi dostumuzu, ağabeyimizi tekrar bu mikrofonlarda ağırlamayı vaat ediyorum ben dinleyicilerimize. İnşallah bir sonraki Kur'an Vadisi'nde buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim. Her hafta farklı karilerden enfes bir Kur'an ziyafeti. Metin Çakır'ın editörlüğünde Yüce Kitab'ın okunuşuna ait incelikler, onu okuma sanatına dair en güzel okuyanların sesinden mükemmel örnekler. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendi.